Պարոն Ասրյան, առաջին անգամ չէ որ հանդիպում եք, մեր ռադիոընկերներին հուզող բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ տրվել են ձեր կողմից, որովհետև այս ոլորտը այնքան է քաջածանոց ձեզ, որքան ձեր ընտանիքը, ձեր զավակները։ Այսօր Իմ հարցազրույցը ցանկանում եմ ձեզ հետ սկսել նրանից, որ վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Սննդի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչները Արցախում էին եւ օրակարգի ամենակարևոր հարցը այն է, որ պիտի մորթը կատարվի միայն սպանդանոցում, այսինքն սպանդանոցային մորթ Ինչ է փոխվել, ինչ է քարել այս երկու ամիսների ընթացքում։ Մոտ երկու ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները հյուրընկալվել էին մեր մոտ եւ ինչպես գիտեք, նրանց մոտ արդեն նախապես գործում է այդ օրենքը, բայց ոչ լրիվ մասշտաբով, ոչ լրիվ չափով եւ հուլիսի 1-ից արդեն սպանդանոցային մորթը լինելու է պարտադիր օրենքի պահանջ։ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր մոտ նույնպես իրենց ներկայությամբ եւ ծառայության պետի եւ մեր տեսչության պետի մասնակցությամբ քննարկվել են այդ խնդիրները եւս այստեղ միանշանակ աստեղ եւս պետք է անցնենք սպանդանոցային մորթի, որը շատ դրական տեղաշարժ է եւ այն առումով որ սպանդանոցային մորթի ժամանակ իրացման ենթակա կենտանական ցակման սննդամթերքը կլինի կենտրոնացված անասնաբույժ մասնագետի անմիջական հսկող աջակցության տակ եւ դա անշուշտ իր դրական ազդեցությունը կունենա սննդի մեջ օգտագործվող կենթանական սակման մթերքի անվտանգության առումով։ Մեր մոտ առայժմ կարելի ասած դեռ ուսումնասիրության փուլում է այդ գործընթացը եւ պետք է սրանից հետո ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկվեն։ Միանշանակ որ ասել եւս պետք է լինի ստանդարտային մոտ դա չի քննարկվում։ Մինչ այդ համայնքներում եթե կամ մսավաճարներն էին գնում այդտեղ իրենք մորթ իրականացում կամ անասնատերերն էին մորթում, բայց համայնք սпасարկող անասնաբույժի մասնակցությամբ, որովհետև համայնքի անասնաբույժը պետք է իրականացնի եւ նախասպանդային զմում, եւ հետսպանդային զմում, որից հետո տալիս է համապատասխան անասնաբույժական ուղեկցող փաստաթուղ, այդ ուղեկցող փաստաթղթի հիման վրա միսը բերում են եւ այստեղ մեր կենտրոնական շուկայում գոյություն ունի մսակատնային եւ սնդամթերքի հսկողական կետ, որտեղ այստեղ վերջնականապես արդեն ավելի մանրակրկիտ, ճիշտ է օրգանոլեկտիկ ստուգում, ասինքն ակնադիտական զննում է տեղի ունենում, իսկ կասկածի դեպքում արդեն պարտադիր ուղարկում է մեր հանրապետական համասամբուժական լաբորատորիա արդեն մանրեաբանը, դա կասկածի դեպքում։ Բայց հիմնականում այդ կետում կատարում է օրգանոլեպտիկ, մանրադիտակային զննում եւ եթե վիտամինի միսը արդեն բաց է թողնում իրացման։ Ինչեւ այժմ այդ կարգն է այստեղ գործում։ Պարոն Ասրյան, կյանքը իր, այսպես ասած, առաջընթացն է թելադրում բոլոր-բոլորին։ Մի կողմից ուրախանում ես, որ այսօր մսի վաճառքի կետերը շատ-շատ անում են օրեցօր, մյուս կողմից էլ կա մտավախություն։ Ախր այդքանը ո՞նց եք հասցնում ստուգել։ Ինչ միս է այսօր վաճառվում մեզ մոտ, մայրաքաղաքում օրինակ։ Մեր մասնագետը բարբերաբար շրջում է։ Ես կասեի նույնիսկ ամեն օր, ոչ թե բարբերաբար, այլ ամեն օր։ Մսի վաճառակետերում եւ ստուգում է արդյոք այդ իրացող որ նսի համար կա համապատասխան ամասնաբուժասանիտարական փորձակնության եզրակացություն, թե ոչ։ Ու անդադար այդ հսկողությունը իրականացում է եւ ես հավաստիացնում եմ որ մեր ազգաբնակությունը կարող է առանց անհանգստանալու օգտագործել իրացվող կենտրոնական ցակման մթերք կոնկրետ մուսամթերք։ Ուրախություն մեզ երբևէ չի արձանագրվել, որ որևէ մեկը միս է գնել ու հիվանդացել է կամիջ։ Այսինքն դա վկայում է ձեր հսկողության, ձեր աչալրջության մասին։ Նորից կյանքի թելադրանքով այսօր շատ խանութներում անասնակերեր են վաճառում եւ թռչունների համար եւ ամենատարբեր անասունների համար ես կասեի խորհրդային տարիներին նման բան չկար, նորույթ է։ Ինչպես է ընդունում դուք դա եւ արդյոք ինչ գեր են վաճառում մեզ։ Դա հիմնական վաճառում է ամասնաբուժական դեղատներում։ Մենք բազմից շրջայցեր ենք իրականացրել տեսչության մասնագետներով եւ ուսումնասիրել ենք վաճառվող գերը։ Նրանց բաղադրությունը, պիտանիությունը, թե ինչպեսի կենթանատեսակի համար է, դա կոնկրետ խոզի խոզի համար է կամ նաեւ թռչունների համար, այսինքն ամենատարբեր տարբեր սերահասակային խմբերի 1-ից մինչեւ 10 օրական շտերի համար ավելի բարձր ասել, հետո ածան հավերի համար, բրոյլերների համար, գախոշոր եղջերավոր անասունների համար, մանր եղջերավոր անասունների համար, պարտադիր մենք ստում ենք մակնշումը եւ ակնադիտորեն էլի գերի որակը նայում ենք համը հոտը ավելի ճիշտ։ Անասյան, որպես մասնագետ Ընդունում եք, որ մենք այսպես ասած իրարից վարակված թանկ կերենք առնում մեր կենթանիների համար։ Միջդեռ խորհրդային տարիներին նման գերակրատեսակներով չէին այսպես ասած հագենում մեր Ասեմ, որ Արցախի հանրապետությունը հիմնականում կարելի ասած մեծամասամբ օգտագործում մեր տեղական հատիկային ծերերը, ծորերին, գարի, եգիպտացորեն, խամուկներով վաճառվող ծերերը շատ քիչ տոկոս են կազմում բայց ընդունում եք երբևէ ստուգել եք ինչ առավելություն ունեն։ Այսպես օրինակ 1 կիլոգրամ ծորենը արժե 50 հա դրամ շուկայական գներով։ Ես կարող եմ 5 կիլոգրամ ծորեն առնել աղալ այդ վիճակում տալ իմ թշններին, իսկ իրանք վաճառում են այսպես կոչված համակցված կեր, որտեղ կան մի քանի կոմպոնենտներ ու շատ թանկ։ Երբևէ դուք ստուգել եք որպես մասնագետ, այն ինչ կեր է վաճառում։ Մենք ճիշտ մանրեաբանական հետազոտություն չենք կատարել, քանի որ դա կատարվում էր Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտացված լաբորատորիայում, այդտեղ էլ բաղադրությունը այդ մակնշման մեջ իրեն բաղադրությունը նշված է, թե ինչ կոմպոնենտներ կան։ Բոլոր դեպքերում դրանք եւս ես չէի ասի, թե ինչ որ վտանգ են պարունակում իրաց մեջ կամ վտանգավոր են մեր յուղացական կենթաների եւ թշուների համար, բայց մեր բնակությունը ավելի շատ վստահում եմ մեր տեղական տեղում արտադրվող կերերին, դա լինի հատիկային կեր, լինի համակցված կեր, հիմնական օգտագործման մեծ մասը բաժին է մեր տեղական արտադրության համասնակերին։ Դուք նույնպես ընդունում եք տեղական։ Ես նույնպես ընդունում եմ, որպեսզի տեղական համասնակերը ավելի շատ օգտագործեն հնարավոր լինի։ Պանասյան սպանդանոցային մորթով սկսեցինք եւ այդ մորթով էլ ցանկանում եմ ավարտենք մեր հանդիպումը, երբ կյանքի կոչվի այդ ծրագիրը։ Կոնկրետ ես չեմ կարող հիմա նա այսպես ասած շնորհքներ նշել, բայց մոտ ապագայում հուսանք այստեղ կգտնի այդ սպանդանոցային մորտը։